Književnost u Eteru. Ugodan dan svim slušateljima Internet radija Srijem iz Babine Grede na početku emisije Književnost u Eteru i ove srijede. U domu smo jednoga od viđenijih i uglednijih babogredaca čija se kulturno-društvena ostavština i prosvjetiteljska uloga u ovom dijelu Hrvatske u proteklih pola stoljeća teško može predstaviti tek jednom radijskom emisijom. Utoliko, s obzirom na povod, recimo tek kako ćemo u idućih pola sata razgovarati s književnikom profesorom Ilijom Babićem Andrini. Pozdravljamo vas gospodine Babić, profesora ili Čika Ilija u vašem domu, ali i u našem eteru, internet radio srije. Dobar dan. Teško je s vama razgovarati u zadanom vremenskom okviru. Vi ste nastavnik hrvatskog jezika u svom mjestu, animator gotovo svih društveno-kulturnih zbivanja, autoritet, laureat, prosvjetitelj, pokretač i činitelj, živi spomenik jedne epohe. Kako se osjećate kao lučunoša znanja i kulture u svom zavičaju kad se osvrnete na sva ta desetljeća iza sebe? Ma vi mene jako ispaljište i, ovaj, to je, to je, <laughs> malo me i stid, ali da lučunoš. Pa jesam, bio sam i ostao, ali to je jako teško breme? Jako teško i čovjeka boli ovako kad se okrene iza sebe i sjeti se ono koliko je vre, e, oni stvari za koje je ostavljao i dan i noć i, i, i dolazio u različite sukobe da bi se ostvarilo za, za, ne za moje dobro, nego za... za naraštaj koji dolaze. Jest i koji dolaze i za moju šokadiju i za moje, moje pretke i za one koji, koji žive i koji, koji će tek živjeti. I o, to ide, teče, lijepo se, sve ideje ostvaruju i na kraju onda dođe neko i pokvari i kad se danas okrenem i za mnogih stvari, <clears throat> ostanem razočaran i, i boli me što je tako. Evo, prvo, kad se sjetim tamo 1979. godine i obilježavanju 70. obljetnice Kuda. Saznali smo da je iza nas na jednom tavanu ostalo iza nas, jel? Na jednom tavanu ono ostanu puno materijala koje smo evo, uspjeli ukomponirati u monografiju u Kodovu koju smo napravili 1999. E, ili 2009. 2009. tako je. I to me ponukalo. Kad sam vidio da su iz 1909. godine kad je osnovan, osnovano ono tamburaško pjevačko društvo Zvonimir, ljudi ostavili i pravila, i statut, i, materijale e, na temelju koji su radili i pjesme i notne zapise, da se pjevalo tada četvroglasno, da su tada u Babinoj gredi organizirane izbori ljepotica i, i tako dalje. E, to me natjeralo da, da mi moramo zasukati rukave i oživjeti kud i, i, da čovjeku koji je osnovao to društvo, Mati Bačiću, posvetimo e, jedno tjednu manifestaciju. I to je trajalo čitavi 20 godina i to je trajalo tako lijepo da se svake večeri u, u našoj kinosali kupljalo i, i, i do 600 gledatelja. Tu su bile dramske, dramske predstave, tu su bili najbolji kudovi iz Slavonije, <clears throat> pa smo onda dovodili iz drugih republika. I onda, normalno, kad nešto lijepo ide, neko ko to ne može pratiti, to zasmeta i ti se moraš povući. Inicijator ste vi e, mnogih manifestacija, e, ali evo, književnosti, povod našega današnjega susreta, točnije vaš prinos hrvatskoj i zavičajnoj književnosti. Kako bi svoj opus ukratko predstavili neukom znatiženje? Pa ne znam, mene, mene tako zasmeta kad neko kaže ti si književnik, ne znam. mene, ovaj, Zvuči vam to pretencijozno? Ma, da, jer ovaj, ja sam rođen u, u ovoj šokadi, rođen sam u, u komšiluku šest, sedam baka koje sam služio, od koje sam e, čuo niz tih arhaizama koje sam zabilježio i onda bi u proljeće selio nastan sa, sa svojima. Tamo je bilo sedam-osam stanova, jedan pored drugog. U podne bi, kad smo zatvorili maru, nalazili se pa se igrali za pljuvanjke, sakrivanjke e, i, i razne čobanskih igara. I, i, i ovo je, kad, se sad okrenem, Bagnegreda imala neka 350 stanova, sad ima dvadesetak živući to na cesti prema Cerni, to je ostalo i nekoliko na, na, Da, da. I ovaj, kad se sjetim ti šta, šta je značio stan za šokca i kako je bilo lipo tamo, ovaj, onda, onda usput naviru i te riči stare šokačke ti naši nazivi pa, pa ovaj, nazivi tih alatki, pa svega onoga i, sve one radnje koje, koje seljak i šokac morao i stanar i stanarica obavljati. I onda eto tako sam pokušao zapisivati, a e, odlazeći na ta Lidrana kao učitelj hrvatskog jezika, uočio sam da nigdje nema Slavonije. Onda sam počeo pisati za, svoje učenike. Koliko ste toga napisali do sada? Pa dosta, ne dosta. Koliko ste objavili? Pa, do sad sam tri knjige objavio, ne znam, objavljivo sam u, nekim časopisima, u kalendarima i ne znam, kad me, kad me ovako neki pitaju, sjećaš ti se kad svi, nisam evidentirao to, ali Kažu da, da sam dosta pisao, kad god je neko nešto trebao ili, ili ovaj, e, predgovor nekom ili pogovor, tu sam odjelo pomagao sam koji meri što su pomagali. I tako da, da ne znam. Uglavnom, ovaj, čini mi se da sam, da ne bude <laughs> malo, malo ovako s visoka, da sam otvorio vrata Šokačkoj riči na, na Lidranima, na državnom Lidranu. I isto tako e, da sam ponukao i mnoge kolegice i kolege i, i, i one koji vole svoj zavičaj i, svoj idiom, da sudjeluju na Šokačkoj riči koja se organizira na našoj županiji. Tako da, da ovaj, eto, Vratit ćemo se na šokačku rič, ali molim vas, evo recite mi, e, u kojoj formi najradije plivate? Puno ne znam, slobodan, slobodan stih, ali mm, ne znam. kako, kako kad, i, u prozi, i monolozi, najviše monolozi, da. E, napisao sam pet krasnih monologa o Đedu Lovri, o tom našem šokcu, koji, nikako ni mogu privatiti ove novotarije, jel? koji sastana dolazi u selo, koji e, prezentira susret i s doktorom i, malo ismijava i ono što za svaku sitnicu u liječničku pomoć. Pa isto tako vjernost prijateljima, i, i dugogodišnje prijateljstvo sa njegovim drugom Pavom Bečarluci i na kraju jel, e, malo sam ovaj, ove naše umrbljenike i današnje svoje kolege e, <clears throat> dotaknuo odlascima u Bizovac na druženje i tamo se Lovra pojavio pa se Koudovac i zaljubio i tako jel? tako da, da je opet to sve vezano za život u šokačkoj kući, život na stanu, život sa onom ričju koja se, evo, gubi i gotovo izgubi. U svakom slučaju zavičaj i jaka karakterizacija likova. Jest, da, da, da. I ovaj, e, mnogi su našeg šokca prezentirali ili ga prezentiraju naopako. Ili kao... Karikiraju. Da, ili kao blesana ili zatucanog, škrtog, e, polupismenog. <clears throat> Raspojasanog. Ali, ali, ovaj, Šokac je jedna, jedna duša koja se rijetko susreće danas. <clears throat> Najviše mu zamjeram što se uvijek dozvoljavao da drugi s njim zapovidaju i što je uvijek pokunjeno ispunjavao sve tuđe naredbe i, i dan danas je to tako, nažalost. I volio bi da se trgne jedan put, da lupiš, kako ono kaže, šakom u siniju i da kaže dosta je toga bilo. Vidimo da, da šokca danas nigdje nema, nažalost. Jer se ne zna gurat. On je naučio radit', on je naučio stjecat', on je naučio ugostit, on je naučio voljet, a najviše voljet u svoju grudu i, i, i taj, taj, taj, taj svoj grunt, i stan i, i, i ne znam, drugi to pomalo ismijavaju i, i, i ne znam. Znao je šokac emocije izraziti i kroz pisanu riječ. E, čut ćemo jednu od vaših pjesama. <clears throat> Pri Nedilja je poslije podne. Iza naše koljebe sjedi moj dado, džed divša Pavin i džed Pera Katačin. Sva trojica su gležila u pracu žita koje se zlatilo na suncu, dok je u vršikama vlati nješ pucketalo. pod podbočit na svojeg vrču reče Stipo, zrelo je, treba ga kosit. Djedpera se podiže, zakorači užito i otkide nekoliko vlati, te opet sjede na svoj tronožaci svakom pruži po jednu vlad i onda je počeše mervat dlanovim. Pribacivali su smrbitu vlad zlana dlana na dlan, a pjevu su odpuvljivali s ruku. U dlanovima je ubrzo ostalo samo sjajno zrnje. nje. pera je odvajao zrno po zrno i brojio. Nabrojio je 42. Otac je namjerno uzeo kraću vlad i nabrojio 36. Đedivša nije brojio, već je nekoliko zrobio zubim, a onda gledeć nadlan procinio. Tvrdo je i brašneno, a vlate su ga pune. Isjaj nije no lane, nema se šta čekat. Mojeg dade se uzari lice, a iz očiju mu provjeri sjaj koji mu odade sreću i zadovoljstvo. Lenske godine nam je žito potuko led, a dok je bilo u Krstačju, nedilju dana je padala kiša. Puno ga je isklilo u snoplju i jedva smo imali za nas. Bio je uvjeren da će nam dragi Bog ve godine biti puno milostiviji. Hvala vam. E, Čućemo kasnije i jedan poetski uradak. E, koje biste vlastite pjesme iz nekog razloga eventualno izdvojili kao osobito drage i zašto? Mnoge su vam i uglazbljene, to, to je pa, važno spomenuti. Da, pa da, e, i te koje su uglazbljene sve sam ja uglazbio, da, iako sam diletant u tome, ali ovaj, eto, moje šokačke poduke su postale jednostavno šokačka himna. I evo, meni je to jako drago i snimili smo i, i spot, <clears throat> ali e, Bavgradski stanovi, ženski svit, e, šokačka tuga, stanarska tuga, ma imam desetak tih pjesama da. I to moja pjevačka skupina, Babogrec, muška pjevačka skupina, često puta izvodi na nastupima i, e, kako mi kaže, e, jedan šokac koji je i član naše pjevačke skupine. Stipa Marjanović iz, iz kaže Ilija, tvoja svaka pjesma je istina i živa istina i jedna priča. Što ja i mislim da bi svaka pjesma trebala biti priča. Pogotovo ove koje, koje pjevaju naši tamburaški sastav. E, maso ih spada u šundove. <clears throat> ne želim time uzmit svoje, ali... Činjenica je. E, kad e, samo se vratimo na sebe, slučajno sam nekad na radiju slušao e, Radeta Jovanovića, suprugu, koji je masu tih pjesama napisao sredalinki <clears throat> Onda je njegova supruga govorila da svaka pjesma koja je imala i početak i poruku na kraju, pravu poruku ostala je. Ostala je hit i ostala je nezaboravna. Tako, tako je to sa svim pjesmom. A ovo što se danas radi, bito je da se rimuje i tada dalje. Naša emisija je po definiciji okrenuta zavičaju i zavičajnicima, pa ću vas odmah pitati za ugled i zastupljenost slavonsko-srijemskog prinosa nacionalnoj književnosti. O povijesti manje više znamo. Kakva je sadašnjost, kakva budućnost? Ma Zašto? Ma niko se, niko se ne brine. Zašto? Niko se. E, evo, ja ću, sad se opet vratiti na, sebe. E, kad sam ja počeo pobirati te uspjehe sa dramskom, sa svojim dramskom skupinom na, Lidranima, sa monolozima, isto tako, to je kolegicama i kolegama bilo jako simpatično. Međutim, na jedan put se pojavila neka zavist. Na jedan put postalo, e, dosta je tog bilo šokačko, pa on samo to svoje šokačko, pa tako sam ja onda počeo dobivati, što se ono kaže, po repu. I onda sam se i tu povukao. To mi je velika greška što se povlačim u nepravo vrijeme. <laughs> Umjesto da, a, znam se često puta suprostaviti otvoreno i, ovaj, i to se upravo dešava i na svim, na svim I ja sam slučajno saznao da u nekom, u nekom, ovaj, u nekoj čitanci ima moj tekst, niko me nije ni pitao za to. Ima jedan krasan tekst, e, da li mi je u ovoj knjizi, ali da je. I da imam isto baš e, zbog ovog našeg idioma, da li je u, u, u jeziku, čini mi se u jeziku da je, ne znam ni ko je to stavio od, kolegica i kolega, ali eto. I ja sam bio veliki borac za, za, to znaju i kolegice i kolege kad se pravili udžbenici, kad se nas kao pitalo učitelje na aktivima šta predlaže. Pa kozarca su izbacili, posve pa bili iz lektire ko može izbaciti ono, ovaj, e, slavonsku šumu, ko može, ko može izbaciti ono, ono, ono, njegovog djeda, jel, i, i tako, Đuku Begovića, ajde Đuka Begović se vratio i... i tenu. I, da, da, da, tenu i, zahvaljujući dosta i ovome Gr i njegovom monologu i tako dalje, jel, često se pojavio na televiziji, onda bi valjda bilo stid da se ne uvrsti u, u, u, u naše urbenike. Zahvaljujući kazališnoj popularizaciji. Baš tako, baš tako, da. Ali ovo, ovo, ovo, mi ovako... Kakva je situacija danas? Pa ne znam, ne, ne idem nikuda, ovaj, ne, ne, povukao sam se, ne kontaktiram s ljudima, vidim da, da, da tamo vrijedi i ne znam. Vi ste i usprkos ili zahvaljujući obrazovanju ostali u svojoj Babinoj gredi. Što Babina greda znači u vašoj pjesničkoj osobnosti? Ja nisam svojim ljudima, svojim šokci mogao dokazati da ja sve ovo što sam radio i što sam e, ostavljao u Babinoj gredi, Radim radi Babine Grede, radi, radi nas, da, da, da se dokaže e, koje bogatstvo živi ovdje među nama, šta moramo sačuvati. Evo, evo samo jedan primjer, moram se opet vratiti na ovaj Bečar Fest. <clears throat> Naše žene... Moramo samo pojasniti što je Bečar Fest da, slušateljima. <clears throat> To je festival Bečarca koji mi organiziramo e, već evo, šest godina smo e, ove godine imali šest, šesti Bečar Fest na koji dolaze i tamburaški sastavi i pjevačke skupine, to je e, festival festival djecateljskog karaktera, a nama selektor glavni je bio čovjek koji je e, dvije godine radio da zaštiti Bečarca, to je maestro Mihajl Ferić. I koji je uspio u tome? Uspio u tome i koji pri UNESCO zaštićen, zaštićen kao nematerijalna kulturna baština. I evo, i sad, evo, evo nedavno u Davoru, doživim nešto od, od, dobrog svog prijatelja ovako, on valjda nije znao da ja to slušam. Kaže, ovaj, Pečar Fest, ovo što vi radite, rekao on pjevaču jedno. I to mi još nije moj taj čovjek rekao, iako sam ja čuo. Kaže, to je, kako je rekao, da je to šukačka, to je, to je ne znam, kao ne znam, najveća ureda za Šokadiju, što smo mi napravili. A evo, tu se pjevaju bečarci na sve teme koje, su, koje su, na koje se i pjevaju. Da, da, da, da. I evo, tu je Šokac najviše i, i otvorao svoju dušu. M se veselio, M je uh, e, stao poruku i ljubljenoj ženi, M je onome e, kog je ona privarila s njim i tako dalje. I o i o caru, i ruju, i Jest. A evo, ove godine na Bečar Festu je bilo, pa evo, bilo je na vinkočkoj televiziji e, masu tih bečaraca na, ove naše političke prilike i neprilike i ekonomske i tako dalje. Tako da, da je bečarac nešto što, što mi moramo čuvati konačno šučena. Zjenicu, zjenicu Da. Mnogo čime ste rezignirani, ali ipak, evo, dobitnik ste nagrade za životno djelo. Pa jesam, jesam. I to zahvaljujući e, upravo kolegi, reći, kolegicama i kolegama. Hoću reći, ne možete reći da javnost ipak ne prepoznaje vaš rad. Pa je, pa je to, to, to, su, to, tu moram odati veliko priznanje i dragoj kolegici Ani Cvenić i Đuriću i Radojki i Mariji Ćorić i E, Donji Jelčić i dakle i svim kolegicama diljem Hrvatske koji su, koji su slale ono što su o meni znale i, i ovdje. Tako da, da, da, da, sam bio iznenađen, jednostavno sam bio iznenađen, ali svakako i počašćen. Ja. I nisam poslije tog prsto radi kao <laughs> što neki to čine, još, još sam luđen. Da, to ne smijete, to ne smijete. E, vratimo se e, dijalektu. E, vi ste prava osoba za glasno razmišljanje o njegovu očuvanju. Gdje je danas šokačka rič? Nigdje. Možemo rezimirati da zamjerate struci što nije do kraja valorizirala šokačku rič. Svakako. Najviše. Ali koliko je šokačke riči dakle danas u svakodnevici? Koliko je toga preostalo? Koliko je, konkretno, koliko je dijalekta, idioma i akuta u vašem opusu? Kako na napasti globalizacije gledate? Kako gledate na jezičnu internacionalizaciju? Sad, Kako se tome odhrvati? Sad ću vam reći, ovaj, prvo kad dođem u, kupatilo, pa ovaj, naiđem na, na šampon kojim trebam oprat kosu. Znam, zadnji put je bio <laughs> drugi na jedan naziv koji sam zapamtio sad nailazim na, tri nova i sve je na engleskom. Ja sam na, aktivima govorio. Pa nemojmo ljudi, pa ajmo se, ajmo, se borit i dajte, kolege i kolegice i kolege su počele i ok, i u bedu su i... Nisu normalni ljudi, nisu ljudi normalni. Mi smo strašno povodljiva nacija svoje zaboravljamo, tuđe prihvaćamo i eto to. Jesu to kompleksi? Pa ja vjerujem da jesu. I malo građanština. Ej, je čedna, uf. Nikad se nisam uvizdizo. Nikad se nisam stidio panka. Nikad se nisam stidio šokca, ni široke suknje roda moga. Ej, džedovino ravna, vijekovima slavna. Voljim tvoje skute, zelene i žute. Ej, šokadio čedna, ljubim tvoja njedra. Nikada nisam ni, pritkin ni gmizo, ni stidljivo svoju glavu dizo. Uvijek ću odat polagano ovom voljenom zemljom ravno. Ej, nikome te ne dam, sav sam tebi predan. Svoju ljubav finu pokloniću sinu. Ej, šokadio čedna, ljubim tvoja njedra. U kojoj mjeri pratite novu slavonsku i ukupnu hrvatsku književnost? Afirmiranu i neafirmiranu, ozbiljnu i neozbiljnu, trivialnu i vrijednu? Tko danas po vama dobro piše? Pa evo, žena i ja smo, ovaj, ona je naročito zaokupljena Matanovićkom i njezinim, njezinim ovaj, opisima svog djetinstva i svoje bake i, i Ženski rukopis Julijana Matanovića. Da, da. Ovaj, imamo jednu našu babogretku koja je isto doktorirala književnost, e, koja je dosta samozatajna i nije se puno deklarirala ni kao šokica, ni kao vrba. Ali, e, zahvaljujući ljubavi prema svojoj mami, <clears throat> napisala prekrasnu crticu o njoj. I to, to, to, to, kad čovjek pročita, to je zbilja dirljivo. I ovaj, ne znam, malo je takvih, malo je, malo je takvih ljudi, evo, ne znam, ja sam u, ovoj svojoj knjizi iz šokačke duše, to su me kolegice i kolege najurile, ajde de te svoje dramske igrice i te monologe e, srpiju u jednu knjigu, ja sam to napravio. Zamolio sam, kako više nisam u, u radnom odnosu, zamolio sam našu pročelnicu, da po osnovnim školama <clears throat> ponudi tu knjižicu, Nije to 30-40 kuna knjiga, ali, ali red je da, da na naša šokadija ima, ima te knjige. Tu, tu su, ovaj, evo, ono, čim su se naša djeca igrala prije, s čim se danas igraju, pa onda položaj Mislim da, da, da sam za, taj, za tu dramsku igru dobio niz hvalospjeva i priznanja eh, i, i, i čini mi se da je, da je neko izvodio. Ja? Pa onda kod svinja, kako se čobani igre, čobanske igre, pa onda eh, slučajno sam se sjetio jednog, jednog naziva za svezanu gulu. To naš narod ko se ne može razvezati na, nazo, nazivaju vražim uzolom. I od tog sam napravio jednu dramsku igricu i u toj dramskoj igrici ima negdje 60 arhaizama, riječi koje su nam na e, koje se danas ne, ne, ne rabe i to je ovako jako zgodno. Tako sam uočio da se iz, iz e, jednog naziva može napraviti čudo. Ja. Tako, i, i prezentirati ono, ono što, što, što nam je u, duši. Eskivirali ste mi odgovor, pa ću vas ponovno mhm. pitati. Koga cijenite kao autora? Koga volite čitati? Koga volim čitati? Ne znam, ne znam što bi rekao. Možete spomenuti ne možda i neke davne, možete spomenuti možda i neke davne uvredio. i neke davne uzore. U, e, uvijek se vraćam kad kažu da su e, kozačeve pripovijesti bezvrijedne. E, kad poše, prošećem našim matarom, kad idem u lov i vidim ovaj, kako su ostali samo korovi i stubnjevi na, na, na bunarima koji su krasili džermovi, onda, onda se ovaj, i sjetim i ovog Kozačevog djeda i Kozačevog stana i onog što je on napisao o Slavonskoj šumi. E, strašno, strašno me vežu stanovi i jako sam obsjednut stanovima. Evo već skoro deseta godina dovršavam roman e, Franjina ispovid i još ga nikad nisam dovršio i stalno se to e, minja i, i jednostavno se bojim sad kako će, kakav će biti kraj. To je, to je e, ovaj, i ljubav Nešto slutim, da neće biti, nešto slutim da neće biti optimističan. Pa da, i neće. Da, I ne može biti optimističan, jer ovaj, e, sin je na kraju općinjen stanom i kupuje stan u kojem je on strašno zaljubljen. Jer Franja postoji mućan čovjek. I na kraju, <laughs> sad ovih godina u kojima su neki ljudi živjeli, ostali na stanu i lijepo živjeli, sad su pustili takve stanove, jer ne drže više krave, ne trebaju nikom krave, ne treba mliko nikom, ne trebaju više meso, svinje, ne, ne idu svinje u šumu i tako dalje. Tako da, da sad tu jedino ostaje ta nesretna ljubav koja će uvijek ostati valjda i nedovršena. Ja. Dakle, Zapravo, istina, jedna istina e, kako počinje taj, taj, taj moj roman. Dadu pošalje svog sina da ide naći šumara na jedan stan gdje se šumar ob, obavezno odsjeda. Ja? I rekao je da će taj dan biti. On dolazi, susreće djevojku koju sam samo jedan put vidio na vaš, prekrasnu ljepoticu koja sama nastavi. Tu pukne ljubav i ovaj. I ona ostaje trudna, ali na brzake se udaje. Otac je naređuje da se udaje za sina jednog šumara koji je to promatrao sve, I tako to, tako to onda ovaj, nesretno završava i traje. I, i ja mislim da, da, da, da će sad na kraju ipak. E, među vremenu Franja se ženi sestrično te svoje prve djevojke koja je otišla u, Baranju s tim svojim šumarom, sinom. Tog šumara, ja? Igrom slučaja njezina kći profesorica Hrvatskog ima dosta tu istinu, Autobiografski? Da, pa i autobiografski i, i ovaj... I, i, ovaj. Kako ste naslovili roman? E, Franjina ispovijed. On, on ovaj, to priča svom prijatelju. da duže. I... Tako da ona dolazi u tu kuću ocu za kojeg ne zna da je otac. Niko ne zna. Tako dalje. Mislim da, da stvari koje se u našoj šokadi često događaju i... Kada možemo očekivati objavu toga romana? Ne znam, ne znam, ne znam. Niko ne čita knjige, ja volim da mi se knjiga pročita. Upravo sam vas to htio pitati, evo na samom kraju naše emisije. E, moramo zakružiti naš razgovor pitanjem popularizacije zavičajne književnosti, ulozi medija E, resornih institucija, nakladnika, djelatnika u kulturi, entuzijasta, lokalne zajednice ili svakoga od nas u tom cilju. Koliko držimo do pisane riječi? Kako je vaše mišljenje? Kako eventualno unaprijediti ili, ili osuvremeniti sustav afirmacije nacionalne književnosti i staviti ga trajno u trajno e, žarište javnog interesa? Evo, meni, meni je, ovaj, ne znam ste upoznati sa ovim leksikonom koji je izdala, e, koji je godine u brodu osvanuo. Da. da. Oni su, oni su puno napravili i sve... To je jedan od mm. načina, hoćete reći. Jest, jest. Međutim, kod nas, evo, meni se, meni se ni sjetio do vas ovdje i mislim da je to tako i sa, sa, sa s drugim. Puno bolje bi bilo da se naše lokalne i, i, i, radio postaje i televizije bave ovim o čem nas dva pričamo danas, nego da se vraćaju u prošlost. Dakle, možemo rezimirati da zazivate više kulturnih sadržaja e, u svim medijima? Sigurno. trebamo, trebamo pozivati te ljude da, da ovaj, koji pišu, koji ostavljaju traga, i nade da se sačuva ovo, ovo, ovo naše bogatstvo i ova, ova naša, ovaj naš idiom, da se njegova stvar pročita, da, da, da, da neko od glumaca kaže neki monolog, da se e, prezentira dramska igra, da, evo mi na šokačkoj riječi e, djeca dođu tamo, mi dovedemo 50 djece i to je sad, to je tamo o, ne zna se ni ko pije, ni ko plaća. I e, na kraju slikom se pokare, održana je šokačka rič, bilo je puno te djece koja i njihovi učitelja koji gaje i čuvaju to I bilo pa prošlo. Od šokačke riči do šokačke riječi. Zašto nemamo neki kutak za šokački trenutak? Jel? Zašto ne? Za, za, tu našu, za to naše bogatstvo. Što ćemo vaše čuti za kraj? Nećemo tako. Koji taj koji more kast da moje lipo nije lipo? Da moje bilo nije bilo i da je njegovo lipo bolje od mojeg. Jer njegovo lipo je njegovo i ispravno a moje je nekako jadovno, šokačko i manje lipo. E, neće biti tako. Moje lipo uvijek bilo lipo. Od pamtivika. I uvijek će tako i ostati. Nema noga na svitu ko će ga zatrti i zatomit. A ni mene, ni moju rič, ni moj cijeli rod šokački. Hvala vam na vašoj književnosti u Eteru Internet Radio Srijem. Hvala vama, eto što ste me se sjetili. E, volim ovako razgovarat, kamo sreće da, da ovako razgovaramo i u, nekim emisijama, u, kontakt emisijama, tako se one valjda zovu, jel? Pa da razmijenjujemo iskustva, da ponukamo ljude da, da pišu, da pjevaju, da, da, da, da ne znam. Ili barem konzumiraju. I konzumiraju.